Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Sekizinci soru istihare ile ilgili. Bir arkadaş diyor ki ben istihare ettim, e, istihare ettim, e, duasını ettim ama namazsız. Namaz kılmadan istihare ettim. Olur mu? Evet. Bu da soru da güzel çünkü her insanın başına geliyor. Evet olmaz diye bir şey yoktur. İstihara asıl da duadır. Duadır. Allahu Teala'dan istiyorsun iki meselenin hayırlısını. Ama Resulullah'ın sünnetinde bize ne öğretmiş? Namaz kıl sonra istihareyle. Neden alimler diyorlar? Çünkü namaz kılmakla istihare etmek, kalbin huzur bulunması neye e, delalettir? Cevabın cevabın gelmesine delalettir. Yani Allah Teala bu çizgiyi böyle çizmiş. Bu ibadeti öyle istemiş öyle olur. Ama sen istiharede sadece dua yapsan bu da güzel bir şeydir ama nedir? Sünneti terk etmiş olursun. O konuda ne yaparsın? O zaman cevap hakiki bekleme. Hakiki cevap bekliyorsan Resulullah'ın çözümüne uyacaksın. Hakiki çözüm Resulullah ne vermiş bize? Bu dünyanın, ahiretin hayrini istiyorsan Rabbil Alemin kapısını çalacaksın. Rabbil Alemin kapısını çalmak da neden geçer? Önce namazdan sonra duaden. Bunlar da insanın muhtaç olmasını, havli kuvveti olmasını, olmamasını, kulluğu izhar etmesini gösterir. Resulullah böyle öğretmişse bizde öyle olur. Ama çok acelen var, dua ettin, istihare ettin bir mahsur yoktur. Zaten biz normal dua ediyoruz. Ama istihare niyetiyle dua etmek nedir? Şerttir. İstihare duası yani bu bir ibadettir. Nasıl diğer ibadetlerin marasimi var. Öncesi, sonrası, sünneti, ferzi filan. istihara ibadetinin de bir ibadet olduğu için önce namaz sonra şey. Ama normal e, istihara duasını yaptın. O alimler diyorlar normal dua gibi sayılır. O zaman sen ne yapacaksın? Normal duada da Allah duanı kabul eder. Ama istihara bu meseleyle ilgili olduğu için Öyle olması lazım. Normal dua ister Allah isticabe eder ister sonra koyar. Ama istiharede sen ne diyorsun? Bana ani cevap bekliyorsun. Onun için ani cevap bekliyorsan namazın kılacaksın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.